Sabi ng Pilitaya tila, iniengganyo ng gantaang publiko na gumamit ng ilegal na droga tulad ng shabu dahil hindi ito masama. Huwag kang magdodroga, huwag na huwag kang magshabu, huwag kang magkokoka. Huwag kang magdodroga, pwede sigarilyo, pwedeng pwede rin tumoma. Huwag kang magdodroga, ikaw ay maniwala lamang sa mahiwaga. Huwag kang magdodroga, wala na metafora, basta huwag kang magdodroga hindi ang tamang sagot Katawan at utak, huwag pilitin pagpagod Huwag kang ngingiti o titingin sa mamang nag-alok Kahit kailan huwag kang titikim ng bawal na gamot Huwag kang magdudroga, ako ang patubay Uulitin ko pa para lalo kang maumay Huwag kang magdudroga, ako ang patunay Putulin na agad habang malambot pa ang sungay Matakot ka sa gulay kahit dahon ng malunggay Daming magsasakang pag nag-araro ay mahusay Mata mo ay mula ka na adik Bao mo may bullseye Hango to sa tunay Nakaranasan ng isang tao na basuray Balak pang ibaon sa kabaong niya sa hukay Kung gusto mong matupad ang plano mo sa buhay Bilang kuya mo ang tanging payo ko sa'yo ay Huwag kang magdodroga Huwag na huwag kang magshabu Huwag kang magkokoka Huwag kang magdodroga Pwede sigarilyo, pwedeng pwede rin tumoma Huwag kang magdodroga Ikaw ay maniwala lamang sa mahiwaga ka magdodroga Wala na metapora basta sa Amerika Di kasi Wiz Khalifa na may cannabis sa tiban Sinlakas ng dinamita Alam naming adika di mo kailangan ipakita Paano pag mga pulis ikaw ay binisita Sa ibang bansa ito'y legal na medisina Dito sa Pinas wala pang ganong direktiba Dahil ang bansa natin ay walang disiplina Sa aking karanasan ako'y maraming natutunan Masama ang laging tumagay at mamulutan Mas masama sa katawan ang yosi pagsukdulan Pinakamasama sa kalusugan ay kulungan sa dami ng akin sinabi kulang pa ba to? Umayos ka bro, ingat-ingat pa ka makatulad mo ako Pinagbintangan nila na tulak ng damo At kung ano-ano kaya kung ako sa'yo Huwag kang magdudroga, huwag na huwag kang magshabu, huwag kang magkokoka Huwag kang magdudroga, pwede sigarilyo, pwedeng pwede rin tumoma Huwag kang magdudroga, ikaw ay maniwala lamang sa maiwala magdodroga Wala na metafora, basta huwag ka magdodroga, bitch Huwag ka magdodroga, bitch Wala na metafora, pa sila rigadon Alamat ko'y malasari mano Kaya lahat na sinungaling takot Sinasabi ko'y katotohanan Wala na maraming syarot Di alam ang gagawin Lahat sila napapraning Hindi kami nagtatanim Kayo nga tong nang tatanim Na paniwala yon ang todo-todo mga netizens Nagpa-press conference Seryoso mga sentiments Wanna be so kung walang evidence Manong di palpak galing sa bobo, bobo, bobo Yung intelligence The greatest evil is not done now in those sordid dens of crime that Dickens loved to paint. It is not even done in concentration camps and labor camps. It is conceived and ordered, moved, seconded, carried, and minuted in clear, carpeted, warmed, and well lighted offices by quiet men with white collars and cut fingernails and smooth shaven cheeks who do not need to raise their voice.